Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 3-ն է, տարվա 62-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1845 թվականի այսօրը Ֆլորիդան դարձավ Միացյալ Նահանգների 27-րդ նահանգը։ 1861 թվականի այսօրը Ալեքսանդր II կայսրը Ռուսաստանում վերացրեց ճորտատերական կարգը։ 1875 թվականի այսօրը Մոնրեալի Վիկտորիա Սահադաշտում կայացավ պատմության մեջ առաջին տափողակով հոկեյի խաղը։ 1878 թվականի մարտի 3-ին Ռուսաստանի եւ Օսմանյան կայսրության միջև կնքվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը։ Պայմանագրով ավարտվեց 1877-ից 78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմը, Այն մեծ նշանակություն է ունեցել Բալկանյան ժողովուրդների թուրքական լծից ազատագրման եւ հայկական հարցի միջազգային դիվանագիտության ասպարեզում հայտնվելու գործում։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի դրույթները վերանայվել են Բեռլինի կոնգրեսի արդյունքում ընդունված փաստաթղթում։ Պայմանագիրը ստորագրվել է Կոստանդնուպոլսի արվարձան Սան Ստեֆանոյում։ Այն ստորագրել են Ռուսաստանի կողմից Կոմս Նիկոլայ Իգնատևն ու Ալեքսանդր Նելիդովը, Թուրքիայի կողմից Սաֆետ Փաշան եւ Սահադուլլահ Բեյը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը երաշխավորում էր Թուրքիայի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Այն է անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից բխող բարելավումներ եւ բարեփոխումներ։ 1918 թվականի մարտի 3-ին ստորագրվեց Բրեստի պայմանագիրը։ Բրեստի պայմանագիրը միջազգային հաշտության պայմանագիր է, ստորագրված մի կողմից Ռուսաստանի խորհրդային ֆեդերատիվ սոցիալիստական հանրապետության ներկայացուցիչների, մյուս կողմից կենտրոնական ուժերի, Գերմանական կայսրություն, Ավստրո-Հունգարիա, Օսմանյան Թուրքիա եւ Բուլղարական թակավորություն, միջև Պայմանագրում նշվեց առաջին համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանի պարտության եւ հեռանալու մասին։ 1923 թվականի մարտի 3-ին Նյու Յորքում վաճառքի հանվեց Times-ը։ 1924 թվականի այսօրը Աբդուլ Մեջիդ Սուլթանի հրաժարականով ավարտվում է Օսմանյան խալիֆայության ժամանակաշրջանը։ 1938 թվականի մարտի 3-ին Սաուդյան Արաբիայում փորվեց առաջին նավթահորը։ 1959 թվականի այսօրը բացվեց Մատենադարանը։ 1959 թվականի մարտի 3-ին Մատենադարանը տեղափոխվեց նորակառույց շենք եւ վերածվեց գիտահետազոտական կառույցի։ 1991 թվականի մարտի 3-ին Էստոնիայում եւ Լատվիայում ընտրողները քվեարկում են սովետական միության կազմից դուրս գալու օկտին։ Այսօրը ծնվել են 1842 թվականին հայ նշանավոր գործարար եւ բարեգործ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը։ Նա զբաղվել է նավթի արտահանմամբ եւ ստացել նավթի արքամականունը։ Իր ապրած ժամանակներում ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է համարվել։ 1899 թվականին Մանթաշյանը ստեղծել է Ալեքսանդր Մանթաշև եւ Կո ընկերությունը, որը 20-րդ դարի սկզբին արդյունահանում էր Բաքվի նավթի կեսից ավելին։ Նա ֆինանսավորել է Բաքու-Բաթում նավթատարի շինարարությունը։ 1845 թվականի մարտի 3-ին է ծնվել գերմանացի մաթեմատիկոս Գյորգ Կանտորը։ Նա ստեղծել է բազմությունների տեսությունը, որը դարձել է ժամանակակից մաթեմատիկայի հիմնարար տեսությունը։ Կանտորը ցույց է տվել երկու բազմությունների անդամների միջև փոխմիարժեք համապատասխանության կարևորությունը, սահմանել է անվերջ եւ լավ կարգավորված բազմությունները, ապացուցել, որ իրական թվերը բնական թվերից ավելի շատ են սահմանել է կարդինալ եւ օրդինալ թվերը եւ դրանց թվաբանությունը։ Կանտորի աշխատանքները նաեւ մեծ փիլիսոփայական կարևորություն ունեն։ 1847 թվականի մարտի 3-ին է ծնվել շոտլանդացի գիտնական եւ գյուտարար հերախոսի գյուտարար Ալեքսանդր Բելլա։ 1895-ի մարտի 3-ին է ծնվել նորվեգացի տնտեսագետ Ռագնար Ֆրիշը։ Նա Նոբելյա մրցանակի դափնեկիր է տնտեսագիտության ոլորտում։ Իր մրցանակը ստացել է տնտեսական process-ների վերլուծության նկատմամբ դինամիկ մոդելների զարգացման եւ կիրառության համար։ 1898-ի մարտի 3-ին է ծնվել 20-րդ դարի առաջատար հայազգի մաթեմատիկոս Էմիլ Արթինը։ Նա Էմին 7-երի հետ միասին համարվում է ժամանակակից աբստրակտ հանրահաշվի հիմնադիր եւ 1932 թվականին նրա հետ միասին ստացել է Ակերման Թոյբների հիշատակի մրցանակը։ 1949 թվականի մարտի 3-ին է ծնվել հայ ճարտարապետ, երաժիշտ, կոմպոզիտոր, բանաստեղծ եւ երգիչ Արտուր Մեսշյանը։ Դեռևս դպրոցում ուսանալու տարիներին նա գրում է «Ուրեր Աստված» կտակը եւ ծերունի երգերը։ Առաջին անգամ «Ուրեր Աստված» երգը հանդիսատեսի համար կատարվում է Երևանի թիվ 122 միջնակարգ դպրոցում, որտեղ եւ սովորում էր Մեսշյանը։ 1966 թվականին ընդունվում է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետ։ Մասնագիտության ընտրության հարցում մեծ դեր է խաղում մտերմությունը հայտնի պատմաբան ազգագրագետ Հովսեփ Օրբելու աշակերտ Սեդրակ Բարխուդարյանի հետ։ 1967 թվականին նա ստեղծում է Արաքյալներ ռոք խումբը, որը սկզբնական շրջանում ճուներ սեփական անվանում եւ հանդես էր գալիս որպես ճարտարապետական ֆակուլտետի խումբ։ Միաձուլելով հայ հոգեվոր երաժշտություն այդ տարիներին ցաղկում ապրող ռոքի հետ, խումբն անմոռանալի տպավորություն է թողնում ունկնդիրների վրա եւ դառնում իսկական հայտնություն։ Խմբի առաջին համերգները տեղի են ունենում Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում եւ հանդիպում կոմերիտական ակտիվիստների դիմադրությանը։ Վերջիններս խմբի անդամներին բնորոշում էին որպես նորընծ առաքյաններ, ինչն էլ հիմք է հանդիսանում, որ เป զի խումբը կոչվի առաքյաններ։ Ա 1953 թվականի մարտի 3-ին է ծնվել բրազիլացի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ եւ ֆուտբոլային մարզիչ Արթուր Կոիմբրան, որն առավել հայտնի է որպես Զիկո։ 1953 թվականի այսօրն է ծնվել հայ երգիչ երգահան Արամ Ասատրյանը։ 1982 թվականին ամերիկացի դերասանուհի Ջեսիկա Բիլը, 1985 թվականին երգչուհի դերասանուհի Վարդան։ Այսօրը տոնում են Բուլղարիայում այսօր ազատագրության օրն է, Լիբանանում ուսուցիչների օրը, Ճապոնիայում այսօր աղջիկների օրն է, Վրաստանում մոր օրը։ Այսօր մարտի 3-ն է, տարվա վարտի մնաց 303 օր։